Jag gick mig ut en sommardag, jag gick med korna i vall. Då kom en man med mikrofon och jag sjöng en fäbodtrall. Han plockade fram sin apparat, nåt som jag aldrig sett. Han tog min lilla fäbodtrall, det gick ju ganska lätt. Han tog min sång med hem till stan och upp på sitt förlag. Han sa, det här är en riktig hit, den har jag gjort idag. Nu spelas den på grammofon, den spelas varje dag. Och pengarna de rasar in, men ingenting får jag. Så varje flicka där du är och går med korna i vall Håll ögonen på din copyright, han vill bara åt din trall Så lita aldrig på någon man, hur vacker han än är om man har handen på sin mikrofon och inte på ditt knä